для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. літаратурная анталогія. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі кнігі Івана Шамякіна трывожнае шчасце. Выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя. Прачнуўся спалоханы. Можа, нехта неўзнарок наскочыць на яго, але сон неяк хорша заспакоіў, надаў разважлівасці, удумлівасці. Хацелася есці ўжо суткі, акрамя позні чарнікі нічога не еў. Спаў, відаць, гадзіны тры, бо сонца ўжо ўзнялося высока, разважыў. У такі час вёска пустее, адны дзеці ды старыя. Пайду. Попрашу есці ў якой-небудзь бабулі і між іншым спытаю Сашу. Скажу, што некалі да вайны разам вучыліся. А там можа ўдасца паслаць якога хлапчука, каб паклікаў Сашу ў лес, чаго мне баяцца з такой зброяй. Зузлесся, аблюбаваў хату трэцюю з краю і чамусьці самую заможную на выгляд. Зайшоў з вуліцы, не хаваючыся. У дварэ сустрэла маладая гаспадыня, якая расстаўляла для сушкі тоўстыя снапы проса. І тады Пятро трохі спалохаўся. Залішне заможная хата для такога часу, фіранкі на вокнах, у хляве вішчаць парасяты, на гонтавым даху грэюцца на сонцы пузаты жоўтыя гарбузы і апетытныя чырвоныя памідоры. Але адступаць не было як. прасіў, а патрабаваў, каб дала паесці. Маладзіца не спалохалася і не пачала, як гэта звычайна рабілі ў той час, калі не ведалі, што за чалавек адмаўляць, скардзіцца, што ў хаце кавалка хлеба няма. Толькі ухмыльнулася неяк дзіўна, сарамліва закрыла сакавітыя вусны рашком, выліняла іх хусткі і запрасіла ў хату. Зняла адзін настольнік, заслала другие з грубейшага палатна, адразу паклала вялікую буханку свежага хлеба, ад духмянасці якога ў пятра закружылася галава. Ён адразу прагна адламаў вялікі акраец. Жанчына зноў хмыльнулася. «Я вам малака холоднага са склепа прынясу, і я, як наседалі, пагляджу, кудахталі сёння». «Ага», – прамычаў Пятро, набіваючы смачным хлебам ротка гаспадыня выбегла. Пятро агледзеўся, хата чыста пабелена. На некелераваным ложку гара падушак, на жардзіне завешана прасціное адзенне. Не баяцца, што немцы забяруць. Ён ведаў, бачыў, што цяпер у сялянскіх хатах пуста. Увесь нажытак схаваны, бо акупанты рабуюць усё, што трапляе пад руку. Не толькі хлеб і жывёлу, але і адзенне, палотны, настольнікі, ручнікі і посуд. Ці не да старасты якога-небудзь я трапіў, мельганула думка, і ён праверыў пісталет – падарунак, які кастусь атрымаў у Маскве у партызанскім штабе. Новенькі, безадказны, прыгожы і бліскучы, як цацка. Раптам у шыбу за яго спіной стукнула. Быццам кінулі каменьчык, ён азірнуўся. Хлапчук год дзесяці круціў галавою, паказваў рукой нагароды, падаваў знакі, сэнс якіх няцяжка было зразумець. «Уцякай!» здаецца ўліп подумаў пятро можа сігануць цераз акно але тут жа адмовіўся ад такога намеру схапіў буханку выбег у двор адтуль на гарод і тут за хлявом сутыкнуўся тварам у твар з ёй з гаспадыняй расчырванелай, задыханай і з мужчынам заспаным у пакамечанай сподняй кашулі з вінтоўкай у руках, Жанчына войкнула ад нечаканасці і спрытна сіганула за спіну свайго архангела. Мужчына ўзняў вінтоўку, але ад нечаканасці ён не паспеў даслаць патрон, пацягнуўся да ручкі затвора. твора. Пятро пярэдзіў яго, выхапіў пісталет, накіраваў на паліцая, але чамусьці адразу не стрэліў, загадаў: "Кідай вінтоўку, сукін сын". "Кідай!" завішчала за паліцаевай спіной жанчына. І той пасінел ад страху, выпусціў зброю сабе пад ногі. Тры крокі назад. Яны паслухмяна адступілі. Рукі ўгору, узнялі рукі, Петро подхапіў з зямлі вінтоўку. Па партызанскіх законах я павінен вас прыстукнуць. Ой, родненькі, родненькі, шэптам загаласіла кабета. Маўчаць! Нямецкая сучка мала добра нажыла, хацела за мяне палучыць. Найбольшая злосць у Пятра была на яе, на гэтую здрадніцу. Але ён адчуваў, што не здолее вось так ва ўпор стрэліць у жанчыну. А на спалатнелага паліцая, які не прамовіў ніводнага слова чамусьці, не адчуваў асаблівай злосці. Лапух нейкі нават патрон не даслаў. Мабыць, яна жонка прымусіла пайсці ў паліцыю. Не страляў ён Пятровось так людзей. І нялёгка гэта забіць абяззбройнага. Чорт з імі, няхай жывуць, кары сваё не мінуць. Лажыся. Ляглі. Яна ткнулася тварам яму ў падкаленне трохі не ў тое месца, якім сядзяць. Пятра гэта развесяліла. «Як там?» «Суха ў штанах!» «Ляжаць і не рухацца!» «Пад імі, каторы галаву пушчу кулю, ад лесу дастану, і сёнешка б кінуў паліцыю, бо май на увазе, мы цябе пад зямлёй знойдзем!» І Пятро у подбіг кінуўся па гародзе паміж высокага кіяшніку. Каб ён ведаў, каго палажыў, самога начальніка паліцэйскага гарнізона Гусева. Той ужо развітваўся са светам, бо рашыў, што прыйшла яго кара, што партызаны падпільнавалі яго, калі ён спаў у садзе ў любоўніцы, і о шчасце партызан злітаваўся. У адрыне, дзе яны часам спалі, стаяла вінтоўка, а мундзір з пісталетам застаўся ў хаце. Гусеў Паразоры папоўз у двор. Не паспеў Пятро дабегчы да сасняку, як з двара прагучалі пісталетныя стрэлы, узнімаючы трывогу. Ім адгукнуўся аўтамат каля школы, і тады Пятро пашкадаваў, што адпусціў таго гада, вылаяў сябе. Размазня, слюнцяй, інтэлігент, што ты скажаш хлопцам? Мінут праз дзесяць Ззаду лесе ўжо страчыла некалькі аўтаматаў, прачэсвалі. Глуха бухалі вінтоўкі, адна куля дзынкнула і зрэзала лазінку зусім блізка. Калі ў вас няма сабак, то насыпце мне солі на хвост, зларадна падумаў Пятро, дыходзячы ўсё далей у глыб перасохлага ў тое лета балота, хоць пад нагамі чаўкала і дзе-нідзе паміж лазнякоў, бліскала чорна і тлустая, як дзёгаць, з чырванаватым адлівам вада воўчых ям. Пакуль прабіраўся балотам, адкусваў хлеб, думаў, як напалохаў паліцая і яго жонку. Успамінаў усе падрабязнасці і быў здаволены сабой. Можна лічыць, даказаў, што ён не баязлівец. Думаў, як будзе апавядаць пра гэта ў атрадзе. Адчуваў, што калі раскажа, як неасцярожна сярод дня зайшоў у вёску, дзе размешчаны цэлы гарнізон, Наўрад ці пахваліць яго за гэта камандзір атрада Павел Пятровіч, які па-бацькоўску беражэ сваіх людзей не любіць неразумных выхадак. Сыну яго, Кастусю, камандзіру разведкі, таму, безумоўна, спадабаецца. Той любіць рызыкоўныя ўчынкі, але наўрад ці ўхваліць Кастусь і ўсе хлопцы, што ён адпусціў паліцая. Не ўхваляць страціць можна павагу і давер, а гэта самае страшнае пакаранне ў атрадзе, калі табе не вераць. Што ж сказаць, схлусіць, што забіў паліцая? але ж трэба мець сумленне. Не, Павел Пятровіч, бадай, ухваліць, калі сказаць амаль праўду, не ведаў, дзе другія бобікі блізка, далёка, можа, тут жа насенавалі, спалі, а таму не адважыўся страляць, узнімаць шум, а без зброю палажыў у разору і ходу. Не трэба іграць героя, прыпісваць сабе выдуманыя подвігі. Праўда, і большую павагу заваюеш – Принесу доказ винтовку. Не, винтовку не донесу. З ёю день небеспечно исти. Придется принести один затвор. А про Сашу? Про яе, что я расскажу? Раптовно пиканула думка. У першую чергу Кастусь пытая про Сашу. Горка ему стала вельмі горка і крыўдна. Не толькі ад страты самага дарагога, што было ў яго жыцці, але і ад абразы. Ніколі яшчэ ён не адчуваў сябе такім зняважаным. Яму здавалася, што Лялькевіч, нягледзячы на тое, што атрымаў па мордзе, недзе смяецца з яго, можа, разам смяюцца. Не, не, не, не, Саша, не можа смяяцца, не можа. Яна нічога не ведае. Пятру хацелася, каб Саша не была вінавата ў тым, што здарылася. Ці вінавата толькі ўскосна. Яе ўвялі ў зман, зачаравалі, прымусілі. Хацелася, каб Лялькевіч не сказаў пра яго прыход. Ён вось таксама вымушаны будзе маўчаць. Хіба можна пра такое расказаць нават лепшаму другу? Прыдзецца сказаць, што... Жонкі няма ні там, дзе працавала, ні ў роднай вёсцы, што яна эвакуіравалася ў пачатку вайны ў савецкі тыл, прыйдзецца хлусіць. Выбраўшыся з балота, ён апынуўся ў знаёмых мясцінах. Праходзіў тут роўна тры гады назад. Ішоў усё з-за гэтага шлялькевіча. Ужо тады той стаў поперак дарогі. Няўжо і тады паміж ім і Сашай штосьці было. Няўжо недарэмна ўзнікла яго Пятрова рэўнасць, але прачуванне гэта верная рэч. Аднак усё адно розум, сэрца, уся істота не магла пагадзіцца, што Саша добрая, пяшчотная, чулая, сардэчная, такая прытворная і здрадлівая. Ён успамінаў хвіліны, дні, месяцы свайго жыцця з ёй, успамінаў свой першы прыезд, потым другі у майскія дні, першую блізкасць і адчуванне найвялікшага шчасця, якое жыло да сённяшняй раніцы. Як жа цяпер ён будзе жыць без гэтага шчасця? без мінулага і будучага, без мары. І севшы адпачыць, ён упершыню заплакаў, адчуўшы сваю адзінокасць сярод пустэчы сухога балота, дзе сіратліва стаялі абгарэлыя сасонкі. хутчэй да сяброў. Можа, там развеецца, забудзецца гора. Да Дняпра ён выйшаў над вячоркам. Прайшоў па беразе, ўдыхаючы рачную прахалоду з пахамі ілу і рыбы. Лодкі нідзе не было. Плыць ён не адважваўся, чуў стомленнасць, да і баяўся прыцягнуць да сябе ўвагу. На тым заходнім крутым беразе паказваліся людзі. У адным месцы дарога падыходзіць да самага абрыву, і там праехалі фурманкі, нагружаныя снапамі ячменю ці пшаніцы, прайшлі жанчыны. Здаецца, ідзе звычайнае жыццё і людзі заняты мірнай працы. І ўсё-такі трэба сцерагацца, страшэнна крыўдна хавацца на роднай зямлі. Што ж рабіць, чакаць ночы, Але шкада часу, ды да і плысці ўначы яшчэ больш небяспечна, трэба шукаць дарогу. Пятро пайшоў ніз, хаваючыся ў прыбярэжных лазняках. За паваротам ракі на тым беразе паказаліся белыя будынкі, ён пазнаў іх. Тое мястэчка, дзе яны часта былі з Сашай. Будынкі, былая МТС, а крыху далей бальніца, дзе працавала маці Сені Пясоцкага зноў наплылі ўспаміны. У вусці маленькай рэчкі, што ўпадае ў дняпру ён знайшоў човен. Але толькі дакрануўся да яго, як ззаду пачуўся суровы голас гэт і там, Не ты паставіў, не чапай, прывыклі да чужога, як да свайго. Пятро адскочыў, каб заняць больш выгадную пазіцыю для абароны. З кустоў высунулася рудая барада, бліснулі калючыя вочы, але Пятру ўбачыў, што перад ім не ворог. З гушчару вылез стары гадоў сямідзесяці, узброены адным сцізорыкам ды зрэзанай лазінай. Праўда, глядзеў ён недобразычліва. Зарослы твар яго быў злосны і хмуры, мацюкнуўся і паўтарыў: « Не ты паставіў, не чапай, не тваё. Пятро вырашыў дамовіцца з ім па-мірнаму і лагодна папрасіў: « Перакіньце дзядуля на той бок, калі ласка, Да сястры іду за поле. Стары глядзеў яго праніклівым і крытычным позіркам. А што дасі? Што я табе дам? У кішэнях маіх вецер гуляе. 10 марак! — рашуча заявіў лодачнік. — Пятра абурыла такая нахабнасць і прагнасць, уласна кажучы, не столькі прагнасць, як тое, што стары патрабаваў маркі. Каб ён запрасіў тысячу рублёў, партызан толькі пасмяяўся б, а то маркі. Ты што ж гэта, стары чорт, багацець надумаў? А гэта мая справа, можа і разбагацею ты марачнік які знайшоўся людзі кру праліваюць а ён маркі збірае но но дык каціся ты вылаяўся стары пагардліва адвярнуўся ах ты псіна старая зараз ты ў мяне заспяваеш інакш пятро дастаў з кішэні пісталет перакінуў з рукі на руку быццам варанёны метал пёк пальцы гэй ты марачнік, глядзі. Магу даць табе марачку, залатую, цаны ёй няма. З гэтай вось цацкі. Стары коса паглядзеў на пісталет і моўчкі пасунуўся у хмызняк. пасло. Іншая размова, але я з табой. Ды во яно вясло, нахіліўся ён. Не ўздумай да немцаў прывесці, калі збіраецца яшчэ багацець, папярэдзіў Пятроў, скочыўшы ў човен. Ён сеў на носе, трымаючы ў руцэ паміж кален пісталет, лодачнік на карме. Гроб адным вяслом па рэчцы плылі моўчкі. На пясчаным перакаце стары па-маладому выскачыў і падпіхнуў човен. Калі выплылі на дняпроўскі прастор, ён раптам хораша усміхнуўся, такой усмешкай быццам сказаў ці хацеў сказаць: « А што? Добра я з цябе пажартаваў. Не, сказаў ён іншае. А я здаецца, здаецца, перавозіў цябе ўжо раз. Калі? Не помню, калі, але твар твой запомніўся. Выгляд у цябе вельмі зажураны, на смерць весялей ідуць. Пятру здрыгануўся. Значыцца, што... Гэты самы дзядуля перавозіў яго тры гады назад, калі ён ішоў ад Сашы пасля таго, калі ўбачыў, як яны гулялі ў валейбол Сашай той. Пальцы ўпіліся ў рукаятку пісталета. А пукаўку сваю схавай, гаварыў між тым стары. Я каб быў тваім камандзірам, то такую прыпарку прыпісаў бы табе за тое, што ты круціш гэтай цацкай у кожнага пад носам дурань ты брат ну ну командир поговори больше мне многие хотели рот заткнуть не заткнули як бачишь а як я тебе могу назвать коли ты самый сапраўдны дурань скажи дякуй за гэта Пятро усміхнуўся вясёлы ты дед ты Ты ведаеш, як гэта называецца, стукнуў ён вяслом аб борт. Душа губка. Ты вось трымаеш сваю цацку, а я вось так. Човен моцна хістануўся. Ну-ну. Гэта я цябе папярэдзіў. Дык ты паспеў нукнуць. А каб я адразу, а? Ха-ха. <laughs> пикнуть не поспеў бы. Пайшоў бы твой пісталет на дно ўслед і сам. Я вязлом па галаве, каб доўга не боўтаўся. Я, брат, і ратаваць умею, і тапіць, каго трэба. адчуў, як пахаладзела патыліца. Ён зразумеў, што ў барацьбе пасярод ракі, каб такая барацьба ўзнікла, ён бездапаможны з усёй зброяй перад гэтым сівым, ускудлачаным, нядужым на выгляд старым. Але разам з тым з'явілася павага да яго і давер. Неее... Дзесяць марак патрэбны былі старому, а нешта іншае, магчыма, нават пароль. Сваіх адносін да новага парадку стары не выказваў ніводным словам, але Пятро чамусьці адчуў ім надзейнага чалавека і сунуў пісталет у кішэню. будем сварыцца. Мы ж старыя знаёмыя, лепш скажы, ты часам не адтуль. Кіўнуў ён у бок мястэчка, якога адгэтуль з ракі за выступам берага не было відаць. Стары ведаў, дзе пераплываць далей ад лішніх вачэй. Пятро пазней зразумеў гэта. З таго, а што? У вас там урач працавала Марыя Сергеевна Пясоцкая. Лодачнік пільна паглядзеў яму ў твар і ўдакладніў. «Марыя Сергеюна Кутека! Гэта муж у яе быў, Пясоцкі!» «Ага, працавала. І цяпер працуе». «Працуе? Дзе?» «У бальніцы! Дзе ж яшчэ?» Сябры выслухалі старонкі кнігі Івана Шамякіна трывожнае шчасце. Выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя.